Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts? Kļūda numur 26. Baznīcā jābūt bēdīgam un nopietnam. Kļūdu labo Sigultas draudzes prāvests Rihards Rasnacis. Baznīca ir eh, nopietna vieta, tur arī jābūt mums ļoti nopietniem un tāpēc nav vietas uh, smaidam vai pat smiekliem, kur, kur nu vēl smiekliem. Jā. Un, uh, Un tad, ja kāds smaida vai smējās, viņš droši vien nesaprot, kas šeit notiek, vai uh, nav uh, tiksim, pienācīgi sagatavojies uh, lai atrastos baznīcā, vienalga vai tas ir dievkalpojumā vai individuāli apmeklējot baznīcu. Kļūdu labojums. Baznīcā pat nopietnās lietas ir saistītas ar prieku. Atgriešanās, grēku nožēla arī ir saistīta ar prieku. Lūkas eh, eh, evanģēlijā min eh, vairākus piemērus par pazudušo atrašanu. Kad kāda sieviete ir pazaudējusi drachmu, un kad viņa to atrod, tad uh, viņa sasauc draudzenes un saka, priecājieties līdz ar mani. Uh, Tālāk eh, par pazudušo avi. Kad uh, Gans ir uh, atradis šo pazudušo avi, tad ceļ to uz saviem pleciem, priecādamies. Un tad atkal sasauc savus kaimiņus un atkal saka, priecājieties ar mani. Kad pazudušais dēls pārādās mājās, tēvs saka, arī vecākajam dēlam, saka, bet vajadzēja priecāties. Un viņš aicina, nāc, līgsmo, bet vecākais dēls atsakās. Un lūk, kas eh, ir šie stingrās nopietnības. Piekta izskatās eh, līdzinās šim vecākajam dēlam, kuri atsakās priecāties. Tēvs viņus aicina, nāc, priecājieties, mums ir vajag svinēt. Bet viņš saka, nē, ne par ko. Un, eh, ja tā ir tik daudz pamata priekam, un jābūt mums dabīgiem. Jo tieši tas, ka mēs varam priecāties un teiksim, smieties, skatoties eh, komēdiju vai, vai eh, dzirdot kādu labu joku, tad mums dabiski nāk eh, nu, smiekli un esam smaidīgi, priecīgi. Um, bet, kad mēs dzirdam kaut ko jauku un priecīgu, baznīcā bieži vien esam ar tādām no, nu, cietām sejām, jo baidamies izrādīt emocijas. Un es gribētu teikt, ka tieši šī te emociju uh, nedabiskā uh, nu, tā slēpšana daudziem uh, rada priekšstatu, ka kristieši ir liekuļi. Un, uh, lūk, mēs nepriecādamies, arī nesmaidīdami un arī nesmiedamies. Jo, ja ir kaut kas tāds, par ko varētu arī smieties, nu, drīkst arī smieties baznīcā. Mums nekad nevajadzētu ņirkt, bet uh, smieties Eh, vēlns divas lietas tikai nevar darīt. Viņš nedzied, un viņš nepriecājas. Svinot liturģiju, mēs svinam savu pestīšanu, un tas ir prieka iemesls. Jā, mēs apzināmies, ka esam grēcīgi, bet zinām arī, ka Jēzus mūs jau ir atpircis. Viņš par mūsu grēkiem ir nomiris, tāpēc mums ir pamats priecāties. Un jā, pāri visam, nevelti mēs sakam, ka svēto misiju mēs svinam. Nevis kaut kādā veidā smagi nesam vai eh, smagi izciešam misi, bet mēs svinam evaharistiju. Tā tad ir pamats arī ārējam priekam. Un eh, tas var izpausties eh, ne tikai skaļos smieklos, tas būtu tas pat bieži vien, iespējams, pat uzspēlēti, bet jā, ar smaidu sejā Kad mēs pagriežamies viens pret otru, vai mēs redzam, ka kāds ienāk baznīcā, mēs varam smaidīt, un mums ir jāsmaida. Kad eh, nu, priesteris arī saka, Dievs, kungs, lai ir ar jums, tad mums novēlt Dieva klātbūtni. Kāpēc gan man nesmaidīt? Ja mani draugs sasveic un novēl man kaut ko labu, dabiski es tajā brīdī eh, smaidīšu, es būšu priecīgs, jo man novēl kaut ko labu. Ja, ja man kāds nāk un uh, lamājās, nu, tad var tas man nebūs tā prieka. Varbūt tās ir tā, ka uh, priesteris novēlot uh, šo dievu klātbūtni, sakot, Dievs, kungs, lai ir ar jums, vai kādu citu frāzi sakot, pats neizstaro šo prieku. Un tad cilvēkiem ir grūti ar prieku atbildēt. Es personīgi cenšos šo smaidu uz lūpām turēt, bet reizēm atzīšos, ka ir grūti, ja tev nesmaida pretī. Un tāpēc es domāju, ka nu, vajadzētu mums šo kļūdu labot, un vairāk priecāties, un vairāk smaidīt, un būt, es vēl gribētu teikt, jā, dzīves priecīgiem. Gavēnas ir gandarīšanas, eh, un jā, tāda var tas klusāku pārdomu laiks, eh, bet vienlaicīgi pat gavēnī ir viena priecīgā svētdiena, pateikt, ka mums ir pamats arī priekam. Ja mēs apklusinām tās ārējās prieka izpausmes, bet to iekšējo prieku noteikti saglabājam. Un šis ārējais klusums vajadzīgs tas tāpēc, lai mēs labāk sagatavoties līgsmībai tieši lieldienās. Un lieldienu naktī tiek dziedāta šī savas himna, aizdedzinot sveci. Tur ir vārdi Feliks Kulpa - laimīgā vaina. Un, jā, ka, lai gan mēs esam sagrēkojuši, bet lūk, tas grēks mums ir ļāvis iegūt tādu pestītāju. Un, jā, šeit mēs nevis priecājamies par to, ka Jēzum bija jācieš, bet priecājamies to, ka Jēzus ar savām ciešanām mūs ir atpestījis. Kas tas ir? Es taču gribēju šāhu. Kā? Kristīgo kļūdu komplekss.